Ekainak amazazpi gaur aste artea da hau berri hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin iregitzen dugu garko albistegia xabi. Bai garasi delizias de mar pintxo irabazle pintxoaren astean. Iparra tabernak irabazi du pintxo honenaren saria berriozarren ospatutako pintxoaren bigarren aste hontan. Delizias de mar izenekoa ezanda da sariduna bigarren postuan, Navarrete tabernako eskartxea de Navarra eta irugarrenean, la union tabernako pimiento pikono genuen pintxoa, aurtena amalauta berna izten dira parte hartu dutenak eta guzti horiek kalitatezko pintxoa ekoiztu dute, Pedro Moreno epaimaiako kideak jakinera eman duenez aurtengoak landuagoak izan dira jarraian Pedro Morenoren valorazioa osoki. Bueno, ba, bueno como hemos comentado aquí, en general, pues ha sido un, un éxito bastante importante, ya que se ha mejorado mucho la calidad del año pasado y se ha movido bastante bien los pinchos, entonces ha sido ha habido mucha calidad, Este año ha habido muchísima gente que se ha, que se ha más que el año pasado. Nos ha sido muy difícil elegir los tres primeros premios. Entonces, al final, pues eso, hemos elegido los que nos han parecido los mejores y, bueno, creo que todo el mundo ha estado de acuerdo, clientes y gente de Berrozar. Entonces, eh, lo importante ha sido la participación que se ha notado y lo importante es que se mueva un poco la gente por los bares, que habitualmente no pasa, y ese es un poco el fin de, esta segunda fría del pincho. Esperemos seguir y que tengamos tercera, cuarta, etcétera, etcétera. Udako jendaurreko harrera orduak. Berrezarko udaleko auzo bulegoa atzoko egunean hasi zen udako jendaurreko ordutegiarekin funtzionatzen eta irailaren amabira arte zortzi eterdietatik ordu bat terdietara egonenda zabalik bestetik gogorarazte herritarrek egunean oita lau orduz eta urtean irure unta irure eta boste unez argibideak eskatu eta online izapideak egin ditzazketela egoitza elektronikoan irubebikoitz.berriozar.es sorrialdean. Música Suma konkausa causa elkarteak etxe bizitza ekimena martxan jarriko du. Etxe kooperativen elkartearen talde motorra berrio zarko hurbilduko da. Arratxiko zazpitan etzaldi bat eh, mateko asmoz eh, suma konkausa elkartea etxe bizitza ekimenaren baitan lanean ari da horrexeatik iruñerrian eta etika ekonomikoa berjartzea alburduen ekimena bultzatuko du etika ekonomikoa zeina inguru giroaren jasangarritasuna gizarte gizarte talden binkulazio eta irabaziri irabazi asmorik gabeko ekonomia ardatz dituen eh, suma konkausa elkartari etxe bizitza kooperatiben ekimenaren barne lursailak eskuratzea egokituko zaio baita permutako gestioak aurrera eramatea ere ekimen berri honetan iruñerriko irurogei pertsona interesaturik daude dagoeneko beraz arrakasta handiko formula izaten ari dela diru dixabi. Xabi. Aekak matrikulazio kanpaina berezia eh, martxan jarri du. Kainaren ugila baino lehen matrikulatzen direnak, matrikulazio merapena ordain sari gisa hartuko dute. Hau esi hau kampaña, kanpaina, aekak ikaskuntza, maila eta horrutik ezberdinetan eskatzen du, mintza praktika arratz duen metodologia erabiltzen duelarik interesdunek, matrikulazioaren informazioa bederatzi lau zortzi, irureun, seireun, David telefonoan zabaldu dezakete, bestena, ziru ubebiko www.eka.org horrialdean. aldean. Lantxotegi ere aurre matrikulazio kanpainan murgildurik dago. Lantxotegi aurre matrikulazio kanpainako epean kokatzen da bete betean interesdunek, kainaren nugila arti izango dute epea zabali gulore zaintzako laguntzaile edota eraikinen mantentza lanetako laguntzaile ikasketetan izan amateko informazio gehiagorako. Bederatzen lau hogeita hogitamar 0 bi telefonoa. Aurre matrikulazio kanpainan murgildu dira lantxotegikoak hogeita marregarren urte urrena behin ospatu dutelarik zuzenki pasaden ostiralean bildu ziren ikasle ikasle hoi bultzatzaile eta laguntzaileak urte urrena alkarrekin ospatzeko eta bazkari txori txoribururen antzazlanaz eta kafe tertuliaz gozatu zuten bertaratutakoak. Irudi bat bazterkeriatik berdintasunera. Udaleko berdintasun sailak antolaturiko 13garren argazki lehiaketa da hau. Argazkitan emakumezkoen eta gizonezkoen artean bazterkeria batera harritasuna erantzukidetzat ratu honak eta berdintasuna adierazten duten egoerak islatu barko dira. Argazkiak aurkezteko epea irekiri dagoia da eta ikainaren 20 bukatuko da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain serdio gaurko iragarpenak garrazi. Zeru hau ditu egongo dela eta miria egin dezakela goiz eh, partean horixe gaurko iragarpenak dioena arratsen nodeiak gutxitu ingo dira eta zerua parte zudeitua geratzen joango da ipar rusagaikoa ez bizibiliko da egunaren lehen partean ipar mendebaldekoa nausituz eta temperaturei daukionez gaur maksimoak gutxi egoko dira. Eta hau da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, fmkoion.zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.